Aleluja! Teiciet Dievu ar bazūnas skaņām, teiciet viņu ar stabulēm un cītarām, teiciet viņu ar bungām un vīgām dejām, teiciet Dievu ar stīgu un flautu skaņām, teiciet viņu ar skanīgiem zvārguļiem, teiciet viņu ar gaviļu zvaniem, visi, kam dvaša, vai slavē to kungu, aleluja! Skan raidījums Mūzika manā baznīcā. Labvakar, mīļie rādījumi arī klausītāji. Ir tāda kārtējā mēneša otrā trešdiena un ir raidījums mūzika manā baznīcā. Un studijā esmu es, Silvija Greste. Šī iepriekšējais mūzika skanēja kā sveiciens gaviļniekam, jubilāram, kas ir manā studijā, profesoram Ivaram Bērziņam. Sveiks, Ivar! Labvakar! Labvakar! Bet vi, vēl tāds īpašs sveiciens tev, kā nu, šī gada tādam nu, jubilāram, lielas dzimšanas dienas svinētājam, vēl viena skaista muzikāla pērle. Paklausīsimies! Mīļie rādījumi arī klausītāji. Uzika manā baznīcā. Mans viesis šodien ir profesors, emirētais profesors, diriģents patiesībā, mūziķis Ivars Bērziņš. Pirmkārt, es gribu tevi var teikt paldies par šo iepriekšējo skaņdarbu, jo koncertā, kad, kas bija tava dzimšanas diena, to klausoties, tiešām, nu, tas ir tāds brīnums un faktiski nedaudz tā kā uzdots jautājums tev. Bet sākot raidījumu, varbūt sāksim kā diezgan ierasti, pastāst Ivar. Pastāst par savu bērnību, kā tu, nu kāpēc tu vispār, kā tu kļūpi par muziķi, kādu mūziku tu klausies savā bērnībā, um, jā, vai tev mamma varbūt dziedāja kaut ko īpašu, jā, sveiks vēlreiz, nu tad pastāst mums, kā, kā tad divars auga un kādu mūziku klausījās un, un, un vai mamma dziedāja un, un jā, arī par savām skolas gaitām, bet sāksim ar pašu sākumu. Jā, vēlreiz labvakar, visu klausītāju sveicu jūs patriotiskajā nedēļā. Tiešām patīkam bija dzirdēt šo atskaņojumu, kas skanēja pirms tam. Nu, mani sākumi pateicoties mammai, protams, visiem jāpateicās saviem vecākiem, bet mamma laikam bija tā īstā uh, kas man ievirzīja, jo viņa pati savā dzīvē, viņa ir mm, mm, vidzemes puses bagāta saimnieka meita, mm, Vīciems, tas ir netālu no Smiltenes, tur man vecāki dzimuši, un viņa auga, nu, tā bija Latvijas laika un ļoti slavena saimniecība, pat Kārlis Ulmanis, kā prezidents, bija braucis skatīt, cik tur progresīvi ir tehnika lauksaimniecības, un mammai bija arī klavieres mājās un privātskolotāji. skolotāji. Nu, bet apmācība neveicās, ne, neturpinājās ilgi, jo ienāca krievi un manus vecākus aizsūtīja uz Sibīriju, un mātei bija jābēg mežos, un, lai arī viņu neaizsūtītu. Bet, kā viņa stāsta, viņa bija nolēmusi, ja viņai būs ģimene un dēls, tad viņš būs muzeķis. Tā kā man izvēles īsti nebija. Un jau no kādiem četriem, pieciem gadiem es esmu dzimis Pārdaugavā, Tātad ne, tu esi rīdzinieks. Tepat netālu tēriņielā, tātad Mārs Dīķis un šī puse ir mana bērnība. Un no kādiem 5 gadu vecumu mm, es, man jau bija privāta stundas klavierēs, man bija brīnišķīgs skolotājs, diemžēl neatceros viņas vārdu, bet man lika pieci, un ja bija ļoti labi, tad pieci ar puķīti, un tad, kad faktiski tā puķīti nebija, es biju noskums, jo tad, tad tas vairs nebija piecinieks, un nu, piecinieks tajā laikā bija augstāka atzīme vēl arī paralēli es gāju arī deju kolektīvā pie Baibas Šteinas, mm, Zelta Sietiņā, un karjera bija tīri laba, jau izveidojos par solistu, nu, un tad pienāca brīdis iet skolā, un man jau bija nolēmts, un man arī gribējās, un vecāk, kad es iešu Emila Dāržiņa speciālā muzikas skolā, kas tajā laikā bija Rāņa Būvā, arī Blakus muzikas akadēmijai. Pirmais piegājiens man to es īsti neatceros, kāpēc, bet uz baletdejotājiem. Nu, paldies Dievam, es nederēju, jo nu, kājas bija izmērot par īsu, nu, tāds raksturdejotājs. Tā, tā bija tava izvēle, vai to tomēr mm, vecāki te nu, veda uz, nu, nu, nu uz tiem tas, iestāju eksāmeniem? Tas, tas, zin, tas tam ir diezgan sen bijis. Protams, ka dejošana man patika, un droši vien, kad nu, tagad arī students, ko iestājās, kādā, mēģina iestāties kādās trijās, četrās fakultātēs, kas viņiem patīk, uh, Nu, jā, bet nu, ar to mm, baleti dejotāju nesanāca. Nākošais nu, bija klavieris, kā obli, nu, speciālais priekšmets. Tur atkal tas rokas izvērsiens bija par šauru. Nu, un tad, paldies Dievam, mm, bija kor, zēnu kors un tā tad zēnu kora klase. Nu, tajā es sāku jau kā jauns profesionāls mācīties, jo, protams, tā kā visiem bērniem nedaudz ir asaras un nedaudz ir bēdas, kad draugi spēlē ārā futbolu bet vienā brīdī jau tā mūzika ievelk, tu viņu iemīli un tu saproti, ka tā ir tava dzīve. Un, nu jā, skolas laiki, un, bet e, kas jāsaka, ka tajā laikā jau nebija tās alternatīvas daudz, un ja tu visu dienu nodarbojies ar akadēmisku mūziku, ar klasisku mūziku, un tu to mīli un tā, tev tomēr gribās šo kontrastu, un ļoti būtiski, kad es jau trešā klasē mm, ar savu skolas biedru, mēs gājām pie viņa mājās, viņa vecāki bija poļi, Un mēs klausījāmies polijas rādio un pirmos beigļu ierakstus. Mums likās, ka kaut kas nedzirdēts, kā tā var būt. Un vispār eh, skolas gadi bija no vienas puses šī akadēmiskā dzīve, un otrs puses tas, ka tu vēlējies to, ko tev nemāca, bet kas arī ir mūzika un kas ir iedarbīga. Un īpaši jau tādos e, pavisam jaunības laikos, nu, teiksim, pēdējās klasēs, tad viens no slavenākajiem 1972. gadā liepājas dzintars, un grupa Ariela, kas arī dziedāja bītlu dziesmas un, un gan krievu valodā, bija pilnīgi jauna pasaule. Nu, vispār tas laiks, hipija laiks un nu, Tā ja, bija brīnišķīgs laiks. Jā, bet vēl drusciņi par skolu, tieši par dārziņu skolu, jo es domāju, ka šobrīd jaunieši vairāk, nu, zina, protams, ir Emīla dārziņa speciālā mūzikas vidusskola, bet uh, toreizējais Emīla dārziņa speciālās mūzikas vidusskolas zēru kors bija, nu, tāds ļoti īpašs, un es ļoti labi zinu, jums bija pat nometnes, un, un šie, šie puikas, visi bija ne tikai ar muzikālajām dzirdēm, bet arī ļoti labām balsīm. Varbūt nedaudz pastāst arī par to, jo šobrīd mēs mēs zinām, mums ir doma skola. Toreiz doma skola nebija. Tā bija viena, nu, faktiski dārziņa skola, kurā tu mācījās. Tā bija skola, kurā no pašiem sākumiem, no 5 gadu vecuma, tika, nu, jau, nu, nevar teikt gatavota, bet uh, maz bērni guva izglītību un absolūti profesionāli zināšanas. Pastāst, kā tas bija tieši puikām uh, dārziņa skolas zērkorī un kas bija tev diriģents, man liekas, jā. Jā, eh, nu, Protams, no pirmās klases jau ir eh, zēnu kors un gandrīz katru dienu. Eh, pirmais diriģents bija Krišs Deķis, eh, kas nu, mums ir ļoti liela autoritāte. Un, protams, mēs braukājām no nu, tā laika padomjas Savienības ietvaros. Es atceros, jau pirmā klasē jau uz Maskavu jau bija kāda koncerta un daudz kur un festivāli. Nu, katrā ziņā kora dziedāšana, tas viss ir un blakus arī solo dziedāšana. Man jāsaka tā, ka nu, man nebija tā izcilākā balss, bet nu, diezgan laba, jo man pat kā bērnu, kā solists, es arī braucu uz, uz kādiem konkursiem, bet diemžēl par ilgu izdziedāju, jo faktiski tad, kad sāk balss lūst, nu, nedrīkst vien brīdi dziedāt, un tas tomēr traucēja, un tālāk jau es tad biju spiests kļūt par diriģentu, varētu tā teikt, jo no dziedātājs tomēr nesanāca, bet mm, koris, nu, tā mīlestība pret koru un koru skanējumu, un to jau iemācīja kādu. Protams, tagad ir Rīgas domkora skola, man gan tā ir bēdīgi, man īsti nav kur iet uz izlaidumu, jo domas skola, kad es beidzu, vēl nebija, un dārziņa skolā vairs e, koris nav, vai ne, tā kā man tā kā iznāk tādas divas skolas, bet kur tad ir mana. E, bet, protams, tas bija profesionāls sākums, bet atgriežoties pie tā, ko es teicu, tomēr, uh, tā vēlme pēc kaut kā tā, ko tev nemāca un ka, ko tu tikai vēl tajā padomu laikā pat aizlieti vari dzirdēt, nu tā bija liela. Un tagad mēs paklausīsimies to, kas padomu laikā nebija īsti atļauts klausīties. jā, nu, Imagine, tas ir, man liekas, mūs visiem tāda jaunība, dārziņa skola, Raiņa Bulvārī, vai to arī jaunajā skolā mācies, ja jau uzreiz no vienas skolas, turpat ap stūra aizgājusi konservatoriju? Mm, nē, tieši pēdējā 11. klasē mēs pārcēlāmies uz Kalnciem ielu, bet tā kā nu, viņu vēl pat tur īsti par sporta zāli nebija pabeigta, tā kā pēdējo klasi es gan beidzu tur, bet nu, visas tās atmiņas ir palikušas ar viņu Rāņa Bulvāra. Es vēl gribētu pie šīs dziesmas, tā tiešām iet cauri visai dzīvei, un tas pat tagad mūsdienās pierādās kaut vai pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, kad uh, Imagine pirmo reizi nodziedāja John Lennon dēls, Julians, un ļoti lielā mm, atbalsta vākšanas, naudas vākšanas kampaņā. Ja mēs redzam tālāk, ka šī dziesma arī Parīzes olimpiskajās spēlēs viens no iespaidīgākajiem par šo sēnu, kā brauc uh, šīs klavieres. Un ir daudz piemēru, <laughs> pat viens pavisam gandrīz tāds smieklīgs, kad čempionātā pasaules pludmales volejbolā divas komandas sieviešu, viņas strīdējās par kaut ko, ka punkts ir vai nav, un pēkšņi dīdžejs uzliek šo mūziku, un visi sāk smaidīt, smieties. Viss no, nu, mūzika, beidzās. jā, mūzika ir varana. Gan. Nu jā, bet uh, varbūt tagad uzreiz uh, nonākam turpat blakus Raņu bulvārim uh, mūzikas, tagad mūzikas akadēmijā, bet toreiz uh, tavas studijas bija Latvijas valsts konservatorijā, un tad jau varbūt nedaudz par to, un jā, iesim uz priekšu. Jā, nu tātad, protams, pēc dārziņa skolas tas bija automātiski, ka tu uz konservatoriju savādāk nemaz nevarēja būt. Veiksmīgi iestāja eksāmenu un kļūpa par kordirģentu, nodaļas audzēkni, uh, Un, protams, jau dārziņā skolā, bet nu, tā īsti diriģēšana sākās, protams, mūzikas akadēmijā. Kaut gan man jau dārziņā skolā bija man ir interesanti diriģēšana māc, mācījušas sievietes, kas nav tik raksturīgi. Dārziņā skolā tā bija Jausma Darkēvics, kas ļoti īsi brīdi bija kā pasniedzēja. Es, es, es varu būt tikai viņai pateicīgs, jo to mūzikas izjūtu un to izjūtu Nu, tas bija savādāk. Nebija taktēšanas, nebija tāds. Mēs mācījām just mūziku. Nu, mūzikas akadēmijā tā bija mm, mm, Ludmila Pismene, katedras vadītāja. Uh, Protams, arī paralēli sākās darbi ar koriem, un jau no otrā kursa tajā laikā jau tā bija pierasts, kad e, jau sāk būt par kormēstaru, vadīt kors, un man šī mm, vidzemes puse sāk tikt apgūta gan limbažu jauktais kors, tad smiltens vīru kors, smiltens sieviešu kors, valmienas skolotāju kors, tas viss jau sākās jau mm, studiju laikos, ne, jo, jo arī tā laika mūsu vadītāja Imants Kokars teica, diriģentam jāmācās jau ir tagad, un pie reizes tā arī bija nauda, ar ko varēja students izdzīvot, un ļoti labi. Tai laikā, teiksim, tā kā paralēli tas bija gan darbs, gan arī, protams, no profesionalitātes apgūšana. Mūzikas akadēmijā tāpat arī pirmie iespēja bija, ka tās bija pirmais nu, mūsu soļi ārpus e, dzelzs priekškara, jo joprojām bija tādi diezgan smagi padomu laiku, 70. gadi, un es atceros, kā 73. gadā mēs pirmo reizi aizbraucām ar mācību koru uz Bulgāriju, nu, arī piedalīties festivālā, uh, Un tie atkal interesanti, es gribu vienmēr šo, eh, šajā intervijā tomēr to saikni ar to otru, ar populāro mūziku, ar rock mūziku, jeb ar populāro kultūru, un vienīgais suvenīrs, ko es atvedu no tā, jo naudas jau nebija, ir Coca-Cola pudelīte, klasiska stikla. Viņa stāv mājās vēl joprojām neatkorķēta, pilna. Tiešām. Jā, tā tad redziet, kāds tas ir tās padomu cilvēka ilgas, nu, latvieša, bet no okupētas Latvijas cilvēka ilgas pēc kaut kā nu, tajā, tajā brīdī liekas brīvības simbolu. Vēl interesantāk arī 78. gadā, jā, pēdējā mācību kursa mm, kopā ar dziedoni, ar vīru koru un imantu kokaru mēs aizbraucām uz Rietumvāciju, tāda pirmoreiz īsti Rietumu pasaulē. Un atkal, nu, protams, naudas atkal nekādas, jā, bet kaut ko tu tomēr mēģini, kādas suvenīrus un suvenīrus, iedomājieties, plati Bonijam. Es nezinu, vai mūsdienu cilvēkiem tas kaut ko izsaka vai ne. Bet Jā, tas ir tik paradoxāli. No vienas puses, tu esi Verdi rekvijumā, tu esi Mozart rekvijumā, tu esi viss, un tev, bet varbūt tā tāpēc, ka es esmu svari, un man laikam tie kontrasti ir vajadzīgi, un līdz ar to, nu, pēdējo gadu manas algas bija Queen, un, nu, tas, jā. Jā, nu, vīna, nu, man liekas, ir ļoti daudziem, un vispār mēs esam izauguši ar šo mūziku. Um, un sevišķi ar Bohēmijas rapsodiju, man liekas, ka tur uh, vienam diriģentam, jeb jebkuram dzirdēt to daudzbalsību, tas ir kaut kas fantastisks. Paklausīsimies. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, It'll lower any way the wind blows. Doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man. Put a gun. nu jā, rādījām arī klausītāji. Mūzika manā baznīcā un studijā ir profesors, diriģents Ivars Bērziņš. Ivar, turpinot sarunu, mēs dzirdam nu, tos brīnišķīgos tā laika roka mūzikas skaņdarbus, bet tomēr tu beidzot konservatoriju, tu, nu, tu strādāji ar parasti pašdarbības koriem, bet tu nokļuvi arī profesionālajos koros. Pastāst tālāk par savu dzīves gājumu. Jā, tad... Uh... Noslēguma eksāmenā, beidzot muzikas akadēmijā, es diriģēju vienu no lielām formām, bija Verdi rekvējuma tiesirē un liberame divas daļas. Tas izdevās veiksmīgi, man solisti bija Žermen Heina Vāgner, arī šajā oh, eksāmenā. Fantastiski. Un varbūt tā iemesla pēc to es tā īsti nezinu, bet uzreiz pēc uh, akadēmijas beigšanas es tiku uzaicināts radiokorī par diriģentu, protru diriģentu. Edgars Sačevskis uzaicināja man profesionālā korī. Protams, paralēli arī pašdarbības kori, bet sākās mans nākušais posms, septiņi, astoņi gadi, tā dzīve vispār man it kā pa septiņiem, astoņiem gadiem rada jaunus izaicinājumus, un tas bija brīnišķīgs laiks, katru dienu pusdesmit no tur sāca profesionāla dzīve, uh, ir daudz ieraksti, tu mācies, ko nozīmē strādāt profesionāli ar kori, kurš ir visu gatavs, tev nav nekas jāmāca, gan arī tev ir faktiski jāmuzicē, tev ir jāpanāk nu, augsts līmenis. Praktiski jau muziķi un dziedātāji radio kūrī, tie ir visi bija profesionāli muziķi, kas nu, pazīst notis, protams, un ir ar muzikālajām izglītībām, un līdz ar to, tieksim, muzikālo materiālu tev nav jā, jāiemāca, ja? Jā, Un tās ir tās divas pasaules, jo pašdarbība teiksim, ir pavisam cits. Tu esi ar cilvēkiem, tas ir. Nu, Jo paralēli šeit gāja manēģis, tāpat Valmjerā jau nu, arī, arī dziesmu svētkustībā es sāku izvirzīties. Es biju Valmjeras rajona virsdirigents un tāds. Un ļoti īpaši es gribu izcelt taisni manu darbu pie Haralda Meģņa tēvzemē un salīdzināt ar radiokori. Haralda Meģņa pozīcija bija, kurš cilvēks var dziedāt, un tas vispār bija jau kaut kas vairāk. Tas vairs nebija tik daudz tie rezultāti kādi, bet tā bija tā kopība. No rīta tu esi profesionāla vidē. To savienot, ne, jo katrā ir savas prasības un izaicinājumi, bet es esmu pateicīgs, ka man bija tāda iespēja, kad es biju abās pusēs. Bet kas tev labāk patīk? Strādāt ar profesionāliem patika? No diriģenta profesijas, protams, varētu teikt paradoxāli, bet vieglāk ar profesionāļiem, jo jānoscē. Ja pašdarbība, tu pabeidz mēģinājumu ar ilgām domām, nu nākošais iesim tālāk, un bieži vien ir jāsāk turpat, ko pagājušais pabeidz, bet tur ir citas prioritātes, nu, tās, tas nav salīdzināms, jo tieši tāpēc jau mums ir dziesmas svētki, un nu, tas jau ir pavisam kaut kas cits. Jā, nu, tad varbūt mēs nedaudz paklausīsimies, varbūt mēs tad paklausīsimies tagad uh, um, Brunos Kultis vienu skaņdarbu, uh, un tu paskaidros, kāpēc tu es to izvēlējies. Mm, jā, šajā te skaņdarbā nu, to, to at, uh, atskaņos Sindija Putndārs, par ko mēs droši runāsim tālāk. Jā. Un tā ir viena no mūsu tādas scēniskās kantāts par tautas mūziku, viena Brunos Kultis apdari. Nu jā, šeit gan tāda latviskā tautas dziesma apdara. Um, kas tev labāk patika? Tev labāk patika latviešu mūziku, o, nu, interpretēt, strādāt ar latviešu mūziku vai tomēr pievērsties kaut kādām, nu, tādai rietumu mūzikai? Mm. Radio kora laikā bija dažādi. Faktiski, protams, mēs bijām latviešu mūzikas pirmie izpildītāji, komponists daudz rakstīja mums Tajā skaitā arī Juris Karlsons, mana dziesma, kas skanēja pašā sākumā, arī tika rakstīta tajā laikā, un es biju pirmais izpildītājs. Bet bija arī lielāks forums. Ļoti man patīk eh, darbs ar eh, Brukneru. Teiksim, mēs piedalījāmies lielos un mālera astotās simfonijas mēdvienu daļu. Tā kā bija arī mm, šādi darbi, bet pamatā tomēr tā bija kla latviešu klasika, latviešu mūsdiena. Ja mēs jau ejam tagad tālāk, jau pie nākamā posma, ja? Jā, nu, eh, tu visi, eh, es domāju, lielākā daļa cilvēku Latvijā, kas kaut ko zina par mūziku un koru mūziku, zina, ka tu um, biji tāds, um, nu, tu biji tā, māksliniecais vadītājs un diriģents tādam īpašam korim, kas 1986. gadā tika dibināts, un tas ir Sindija Putndārs. Uh, Pastāst, lūdzu, nu, kā tev vispār šī ideja radās, kā, tas, nu, kā tu nonāci līdz tam, ka vajag šādu, un tad varbūt mm, klausītājiem būtu ļoti interesanti dzirdēt, eh, kas tas, nu, kāds tas tas kors, kāpēc viņš bija īpašs, jo tāpēc, ka, piemēram, mēs tagad tikko dzirdējām iepriekšējo dziesmu Sintī Putnodārs izpildījumā, nu, dzied perfekti, tīri un skaisti, bet, bet uh, Sintī Putnodārs bija kaut kas īpašs. Jā, nu, te es varētu ļoti ilgi, <laughs> bet <clears throat> laiks nebūs. Tā tad eh, pie visa vainīgs Karls Orvs droši vien, jo tieši beidzot radio kores, eh, beidzu aspirantūru mm, un beigu eksāmenis bija Karla Orfa eh, scenisko kantāti Katuli Karmina. Nu, klasiski izpildot koris, radio koris, četras klavieres, Kārs Zariņš solists un Ligera pantonīna grupa. Protams, es varu atsaukt tagad, tāpēc izvēlējos gan Queen, gan Beatles, gan visu šo, un es domāju, tātad, tā tā vēlme, kāpēc kors ir uz podestiem, kāpēc zāles ir patukšas kādreiz, kāpēc tas ir garlaicīgi, nu pēdiņās. Tas taču var būt tik dzīvi un aizraujoši, un man likās, ka kā kā grieķu traģēdijās, koris var visu, viņš ir aktieris, viņš ir dejotājs, viņš ar savu ķermeni parāda to, tas nav tikai dziedātājs. Nu, no tādas pozīcijas, un 86. gadā beidzās ar manas posms radiokorī, un Nu, mēs satikāmies 3B, tātad e, Mārtiņš Brauns, Uģis Brikmanis, Ivars Bērziņš, katrs bija beidzis kādu posmu savā dzīvē, un mēs nolēmām, ka veido tādu kopīgu grupu Sinti Putndārs. Un tā tas sākās. E, protams, varētu ilgi un dikti, bet es pie tiem mākslinieciskiem momentiem, tātad pirmās izrādes, un tās viss nebija koncerti, bet izrādes. Tātad, tā, e, E, šis pats Karla Orfa Katuli Karmina sceniskā kantāte un arī nu, dažādas performances. Un te man jāmin, jo ārkārtīgi daudz tā laika slaveni cilvēki, kas arī tagad piedalījās šajās akcijās. Nu, piemēram, mums bija Eh, scenogrāfiju, Kovaļčuks, Andris Freibergs, tad eh, tērpi, Uģis Rūķītis, Larisa Brauna, Ivars Mailītis, mūsu slavenais arhitekts, ne, eh, ļoti slavens plakāts, ne, Hārdī Lediņa performants, un tas viss bija savāktā, to atnāca uz koncertu, un viņš nesākās teātrī, un izstumts ir galds, kur ir dažādas uzkožamie, vīnogs, un nesākās pusstunda, nesākās 45 minūtes. Tas viss bija, nu, varētu teikt, šokējoši, savādāk, bet tas paradoxālākais, kad manuprāt, ka cilvēki bija pēc tā izslāpuši, jo nu, tik pārpildīts zāles, kā mēs ieguvām šajos septiņos gados, jebkurā koncertā. Man vispār liekas, ka koncerts, koncertam ir jābūt pārpildītam ar skatītājiem. Protams, jo man liekas, ka par, eh, par to, ko dara mākslinieks, <clears throat> maksā skatītājs ar maciņiem, un ja ir pārpildīta zāle, skaidrs, ka eh, nu, tad, tad, tad tas ir tas, uh, kas um, nu, cilvēkus uh, pievilina. Un, ja tā ir kvalitāte un ir kaut kas interesants, labs, skaists un sirdi aizraujošs, protams, ka cilvēki nāk. Jā, tad vēl arī Sindi Pundārs, kas nu, vēl man likās ne tikai blakus šīm scēniskām, mēs arī jau no 87. gada sākām braukt par Latvijas baznīcām, un Ziemassvētkos tas bija vairāk kā mēnesi, nu, manuprāt, mēs esam atbraukuši gandrīz visu 87, 88, 89, nu, īpaši, manuprāt, tā ir Eh, Modras plāta, Kuldīgas baznīcā, protams, arī Jūras Rubens Tonkalnā. Un arī šeit bija interesanti, ka eh, mēs ne tikai kādas šīs programmas, bet arī šeit mēs veidojam tādas scēniskas kantātas. Piemēram, mums strādāja Pēters Petersons, veidoja vienu Ziemassvētu uzved, uzvedumu, kur koris skaitīja psalmus, skaitīja mīlas dzēju. Jā, bet varbūt uh, pirms mēs turpinām tālāk par Sindiju, varbūt tomēr paklausamies uh, ne, nelielu muzikālo pauzi uh, darbs, Indija putna darbs. Un šis brīnišķīgais skaņdarbs pastāsta, kas tur īsti skanēja. Jo nu, arī mēs dzirdam izpildījums absolūti profesionāls brīl, briljants. Ja. Jā, nu, man mazliet tad eh, jā, jāuzliela savu sievu, jo solis šeit ir zana grīva, bet eh, es gribētu tieši, kur mēs iepriekš apstājāmies, tieši teikt to, uh, mm, ka mēs kļuvām profesionāls koris tieši no saviem ieņēmumiem, jo sākotnēji mēs sākām kā pašdarbības, nu, strādājot citur, bet mēs sapratām, ka labi kvalitāti var dabūt tādu, līdz ar to mūsu ienākumi bija koncerta ienākumi. Un šeit tiešām nu, mums sāka vācot, nu, tas bija tas ideālais laiks, ka es gribēju, ka cilvēki 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā ir dzīvo šajā kora pasaulē. Mums bija dziedāšana, solo nodarbības, kustības, trenažieri, baseins, angļu valoda. Jūs pat peldējāt, vai jā, ne? jā, jā, ir pat arī tāds vecs kinožurnāls, kur tas tiek rādīts. E, pie tam arī piesaistīti ļoti spēcīgi pasniedzēji, ja, nu, piemēram, vokālos mums bija Mm, Anita Garanča. Anita Garanča, ja, tad arī e, kustībās Natālija Slapiņa, Andras Lapiņa sieva, Tatjana Binde, angļu valoda. Arī mums jau, nu, ja sākotnēji mums administratori bija Zana Grīva, tad pēc tam jau, kad mēs kļuvām profesionāli, tad arī, nu, Lauris Linde un Lauris Gundars, Rihards Linde un Lauris Gundars kļuva par direktoriem. Un, lai šādi pelnītu, faktiski mēs sākām daudz doties arī ārzemju turnējās. Kaut arī mums bija producents po, e, Somijā, kur mēs mēnesi dziedājām katru dienu dienā skolā, vakarā baznīcā. Tātad koris, kas pašfinansējās tie bija profesionāli muziķi, nu, dziedātāji, vokālisti, mm. ja bija jūs ņēmāt vairāk, nu, ņemot vērā, teiksim, kaut kāds balsis vai, vai, vai iesp, nu, to, ko mm. cilvēks var izdarīt, ja, nu, cik svarīgi bija tā profesionālitāte tas, tas izglītība? Bija, tas bija dažādi, vispār bija īsts konkurss, protams, bija arī daļa profesionāli cilvēki, bet, piemēram, ka mēs e, pieteicām konkursu brīvām vietām, nāca vairāk kā simt cilvēku, un tur bija gan etīdi jāspēlē, tur bija vokālais, tur bija e, jārunājis, vai tu vari kā publiska persona būt, būt. Tas nebija vienkārši kopā skatoties, man liekas, ar Sintīpu putnu dārzu nu, kaut kādi 150 cilvēki ir izgājuši. Kaut gan mēs sastāvs nekad nebijām lielāks, nu kā 25 apmēram cilvēki. Nu jā, un paralēli, protams, arī ārzemju turnejas, un, un tie visi ir atmodas laiki. Ehm, Tātad e, Vācija, Anglija, Spānija. Mēs esam dabūjuši arī starptautiskas Grand Prix Torevjehā Habanēra konkursā, kur, piemēram, Spāņi bija pārsteigti pēkšņi latviešu kors iznāk ģērbies stilizētos Spāņu tērpos un dejo un dzied Habanērs. Mēs e, kaut vai arī Latvijā šeit konkurss Rīga Dimta. Iedomājies, aulā sēž komisija, nāk kurs, pēc kura mēs, iznā, mēs, mēs iznākam un nošlaipjamies aiz podestiem un sākam dziedāt. Ne? Nu, vienā brīdī mums var vai nu patriekt, vai iedot pirmo vietu, un izvēlējās otro, iedot pirmo vietu. Protams, tas ir tāds jaunības maksimālisms, bet tas bija par kaut ko citu. Ne? Kā vienmēr jau saka, mūzikā vienmēr pret ir vieglāk, vai ne par jau ir grūtāk. Bet par arī sākās, jo, ko es esmu pateicis, ka tiešām atmodas laiks, jo mēs esam daudz iezīmējuši tādus brīžus, nu, kas ir paliek vēsturē. Mēs vienu no pirmiem nodzēmedājām Dievs svētī Latviju. 88. gadā Valmjerā baznīcā mums parasti bija tā, ka Mārtiņa Brauna daugā visa mesa, un pēc tam Un es ar muguru redzu, tik, nu, es neredzu zāli, ja baznīcēns, bet es skatos, koris sāk tā kā nedaudz raudāt, nevaru es īsti pacietāt, zālē citi ceļas kājās, citi neceļas kājās, un daudz šādas lietas, kas, eh, nu, ir pirmreizējas, ja, uh, Nu, un, protams, arī paralēli jau pēc šī Orfa Katulika armiņa sākās darbs ar Mārtiņu par latviešu mesu Daugavu, ko mēs lēnām, lēnām veidojām, un, un, un, un tad jau viņi kļūpa par mūsu zelta repertāru, varētu teikt. Jā, paklausīsimies. Thank you. saule pērkons Daugava, nedzirdētas skaņas un tādā nedzirdētā, neierastā izpildījumā pastāst, bišķiņi ne, men, nedaudz par to, kas tur skan tagad. Nu jā, tad, tad latviešu mēs Daugava, ko jau no 88. gada, 1988. gada, mēs dziedājām gan Latvijā, gan visur pasaulē. Un tā bija mūsu koncerta otrā daļa, nu, kur aizvien biežāk jau beidzās arī Latvijas himnu uh, nu, patriotisms visaugstākā pakāpē. Mēs tikām aicināti vis, nu, dažādos pasākumos, simtām reižu dziedāts. Un, kas interesanti, arī vai tā ir Somija, vai Izrēla, vai Vācija, vai Anglija. Ziedot šo cilvēku saprata, mēs paceļot pat šajā dziesmā Latvijas karogu, nu visiem acīs bija asars, nu, to var saprast, kad ir tieksme un ir vēlme pēc neatkarības, pēc brīvības, tā kā šis darbs, uh, Jāsaka, arī viņš saistās arī ar manu nākošo soli, kad es 90. un 93. gadā kļuvu par Latvijas dziesmu svētku virsdiriģentu. Un arī 90. gadā, piemēram, pēc mēģinājumiem, iedomājies, ir mēģinājumi, vakaros mēs gājām pie brīvības pieminekļa un dziedājām Daugavu. Un to es atceros vienmēr, mēs pārģērbāmies eh, Latvijas eh, universitātes aulā, nu, līdz brīvības piemineklim ir tāds gabaliņš. Un atverot durvis, jau bija cilvēki, bija jāspiež cauri, tik daudz bija latvieši sanākuši, lai dzirdētu šo darbu. Nu, tas ir unikāli, jo nu, to jau pierāda arī vēlākais. Ja pat Mārtiņa dziesmu var paņemt baski savai neatkarībai, tas ir kaut kas īpašs. Nu, jā, un, <clears throat> un šobrīd jau faktiski šī uh, saula pērkons Daugava ir neatņemama sastāvdaļa katros dziesmu svētkos. Un, uh, es, nu, man liekas, ka varbūt visi neatcerās, uh, Tev arī bija tāds īpašs gadījums, jau tad, kad tu biji virsdirigents un šī mūzika, šī dziesma skanēja, man šķiet, vai kā Jāņa Dūmiņa izpildījumā, nē, pastāst, tas bija īpašs gadījums, jo viss lielais kurs, es atceros toreiz, kliedzi, sauca, bērziņu, bērziņu. Jā, nē, nu, tur bija ļoti <clears throat> dabiska procedūra, jo tajā laikā nu, virsdirigenti, kad viņi tika ievēlēti, un es ar 90. gadā kā jauns virsdirigents tika ievēlēts, tad, kad bija dziesmas, tad visi nu, pēc vecuma kārtas katrs izvēlēs savu vienu dziesmu. Nu, sāka mednis, tad kokari un tā tālāk, viens aplis, vai ne? Nu, un Jānis Enstrēts ir vecāks par mani, un, un viņš pirms manis, un viņš pasaka savu pērkons Daugau. Nu, kāpēc nē? Nu, galu galā neviens jau nevar privatizēt dziesmu. Ne? Un es nākošo. Nu, un, un dziesmas svētkos, protams, tā kā man ar tādu mazliet eh, sasaukšanās eh, ar maestro Haraldu Medri, kur 85. gadā izsauca diriģēt. Uh, Tad arī kāda Jānis nodirģēja šo dziesmu Ziemassvētkos. Nu, korists uzskatīja, laikam, kad arī man vajadzētu nodirģēt. Man bija tā laime nākt un nodirģēt otro reizi. Mm, jā, tas bija vispār ļoti iespaidīgi katrā ziņā. Bet šoreiz mēs neklausīsimies to dziesmu svētku ierakstu, to varbūt eh, kādu citu reizi, eh, jo mums nav īpaši daudz laika. Varbūt, ka mēs tomēr, eh, tu, tomēr kā nu, personību un šobrīd jau uh, mācību spēks. Nedaudz ieskicē, varbūt pastāsti par to laika posmu, kad tu biji Vācijā un tu arī biji mūsu operas intendants vai direktors. Īsi, ja mēs varam par šo posmu, jo mm. cilvēki jau nezina. Mm. Nu jā, tad 93. gadā es pārtraucu mūziķu karjeru un te es iespēdojos ar no Žermenis Hēns Vāgners, kad ir veids, vai nu tu labākajā posmā pārtrauc savu mākslu, piedāvāt klausītājiem, jebtvaries visu mūžu. Nevar pateikt, kurš ir labāks, es esmu pie pirmā. Un sākās man mācības kultūras menedžmentā Hamburgā, pēc tam bija tevis jau minētais e, Nacionālās operas vadības posms, un pēc tam sākās astoņi gadi fondu dažādas darbības, gan Soros fonds, gan Latvijas kultūras fonds, un pēc tam arī mm, Vācijas kultūras izglītības un informācijas fonds, kas atradās ministerē Latviešu nu, ministrs Latviešu centrā, kur bija Latviešu ģimnāzija. Nu, tas darbs saistījās arī ar kultūru, tikai es jau palīdzēja realizēties kultūrai, piesaistīja naudu, piesaistīja sponsorus, aicināja uz sarunām, teiksim, un veidoja arī pašus pasākumus. Brīnišķīgs laiks, un ar to es daļai nodarbojos pat līdz šodienai. Arī tur, diemžēl, ja paldies Dievam, mūzika man neatstāja. Pavisam dīvainā veidā es kļuvu par gan Minsteres uh, latviešu draugu, gan arī Hamburgas latviešu draugu sēģelnieku. Un pavisam cita pieredze, kas arī ir nu, ļoti interesanta. Pāvils Orfs un abi Marija. Tas ir, es saprotu, tas, kas patiesībā bija repertuārās Indija putnu dārzā, tad jūsu uh, turnējās uh, ārzemēs. Bet varbūt tā kā mums nav daudz īpaša laika, uh, tu esi viesojies jau iepriekš pie mums un stāstījis par savu darbu šobrīd uh, Kultūras akadēmijā. Varbūt nedaudz par to, pirms mēs pabeidzam redzījumu. Jā, tātad šis gadsimts man ir pedagoģa gadsimts, no diriģentes kļūs, esmu par skolotāju. 1997. E, gadā es piedāvāju Latvijas kultūras akadēmijai tās pirmajam rektoram mm, Pēterim Laķim šādu jaunu programmu, maģistra programmu kultūras menedžments, kas vēl nebija nekur Latvijā un arī Baltijā. Uh, Un tā tas turpinās līdz šodienai. Ir dažādas programmas, ir man bijusi arī starptautiskas programma ar Vācu, Vācu Hamburgas mūzikas un teātra augstskolu kopā ar Tehnisku universitāti līdz šodienai. Man lekcijas rada ļoti lielu prieku un faktiski es lekcijas e, lasu kā koncertā. Man arī studenti ir koristi. Es nekad nebiju gatavojies, <laughs> ka es būšu skolotājs. Protams, arī pats es izglītojos. Es 2005. gadā ieguvu Ministras Universitātē Vācijā eh, filozofijas doktora grādu. Un tagad vadu maģistra darbus, bakalaura darbus, lasu lekcijas, īpaši arī par kultūras mārketingu, par, par, par, par, par menedžmentu. Tā, tā, tā ir tā mana ikdiena. Nu, un strādājot ar jauniešiem, tu jau pats paliec jauns un saglabā sevi un esi aktuāls. Jā, nu, jāsaka, ka mūsu raidījums ir gandrīz izskanējis un iet pavisam uz beigām. E, es gribētu tev lūgt, Ivar, mūsu klausītājiem noslēgumā um, – Pirms, pirms, protams, es tev došu vārdu. Es jums, mīļā rādījuma arī klausītāji, gribu pateikt jums lielu, lielu paldies par jūsu ziedojumiem, jo šodien mums ir arī mariatons. Un, uh, Eh, protams, jūs dienas garumā dzirdējāt jau gan par visām mūsu vajadzībām, eh, radio. Un vēlreiz jums liels paldies par jūsu atbalstu, jo bez jums nebūtu ne šie jaunie mikrofoni, nebūtu iespējas arī mums runāt pie eh, studijā un dzirdēt tik brīnišķīgas, interesantas stāstus iz dzīves par, ko saka, kā šodien, piemēram, ir mūsu mm, profesors uh, Ivars Bērziņš. Ivar, um, noslēgumā, jo mūsu raidījums faktiski ir stunda ir paskrējis, nu, kādu novēlējumu, kādu teicienu, kā, kaut ko, ko tu gribi teikt tieši uh, rādījuma arī klausītājiem. Jā, paldies par šo iespēju, kad es varēju šeit būt un runāt un noslēdzot, un tas saistīties varbūt ar nākušo dziesmu, ko arī izpilda Sindi Putndārs. Tā kā tuvojas Ziemassvētku laiks, Es gribētu varbūt jau tādu ieskandēt, un šajos satrauktos un neprognozējamos apstākļos, politiskos, kara apstākļos, visos saglabāt ticību, mieru, mīlestību. To novēlu es no sevis, es novēlu no Sintī Putndāras dziedātājiem, bijušajiem, tagadējiem un arī no solistu Nika Matvējevu. Nu, lai, jums priecīgi, jā, lai jums priecīgi Ziemassvētki, klusa nakts. mūzika manā baznīcā.